Треба бути обережним. Вечірко приязно усміхався. Він плекав заздрість, як зле цуценя. Колись воно виросте в лютого пса. Але й тоді він триматиме його на ритязі. Був певний, що про те ніхто не здогадується. І неправильно розгадував дві іронічні рисочки в очах ірші. О третій годині Іршу покликав до себе Тищенко. Виклик був раптовий. Сергій спантеличився, навіть злякався. Біля дверей Тищенкового кабінету зупинився, відчув, що йому не вистачає повітря та ледве переступив поріг, зрозумів, що хвилювався даремно. Обличчя Василя Васильовича кругліло усмішкою. Тищенко взагалі не вмів нічого приховувати. Він був занепокоєний, але чимось іншим. Іршу опанувала радість. Він усміхнувся Тищенкові, а тоді пригасив усміх. Сідай, широко повів рукою Василь Васильович, сюди чи на диван. На жаль, у мене небагато часу, але хотілося б з тобою трошки посперечатися. Він і справді любив дискутувати з молодими проєктантами, привчав їх до цього, найчастіше зачіпав сам, хоч уже й обпікався не раз, знав, що й це йому корисно. Хлопці молоді, напхані інформацією, гострі думкою, жарт ловлять співслова, ідею підхоплюють і розвивають на льоту. Одного разу перебував у відрядженні разом із вечірком. У дорозі в них склалися просто такі панібратські стосунки. І потім навіть у присутності незнайомих людей. Вечірко провадив розмови в цьому ключі. Тищенко бачив, що той переступає межу. Йому вчувалася неповага у вечірковому голосі. Проте жодного разу не поставив, як ото кажуть, того на місце. Надто було йому неприємно, що бачив вечірко все розуміє. Та Сергій не такий. У вир дискусії пірнає безоглядно, але жодного разу не спробував скоротити дистанцію до земляцького панібратства. Навпаки, завше звертається ввічливо, коректно, а у присутності поважних гостей то й зовсім не підходить. Ще раз знайомився з твоїм новим проєктом, сказав Василь Васильович. Ірші кортіло запитати чому ще раз, але не запитав. Натомість сказав, він вже трохи застарів для мене. Похвально. І потім оці шори, оці рамки, оці вимоги розмахнутися, а тут хочеться щось таке, адже творчість це політ, повна безбережність. Не зовсім. Як здивувався Ірша? В наш час наш вік не визнає перешкод. Людський геній для того запанував над світом. Василь Васильович нетерплячим, але владним жестом перебив його стережися цих думок. Вони хибні. Вони штовхають тебе не в той бік. Дивно чути таке від вас вражено округлив брови Сергій. Злочинно казати людям, людині, що вона всесильна, що вона володар над світом. Якщо вона над світом, то й перешкод їй немає. І може вона вершити все, що захоче в добрі і злі, бо над світом світ уже ніби належить їй. Він у неї в кишені, наче власний годинник чи хребінець.